Սուրբ Գիրքը սովորություն ունի օրինակ բերել անշունչ եւ անբանեակներից եւ մեջբերում է Եսայի Մարգարեի խոսքը. Դեպի երկինք բարձրացրեք ձեր աչքերը եւ նայեցեք դեպի ցած երկրին։ Երկինքը պիտի անցնի ինչպես ծուխը, եւ երկիրը պիտի մաշվի ինչպես ձորձերը, ցնցոտինները։ Նրա բնակիչները եւս նույն կերպ պիտի կորչեն։ Բայց իմ փրկությունը հավիտենապես պիտի մնա եւ իմ արդարությունը չի պակասելու։ Զորձորեցին բերում է նաև առակի խոսքը. «Մրջունի մոտ գնա ով ծույլ, նախանձիր նրա գործերին եւ իմաստուն եղիր նրանից ավելի»։ Ինչպես Եսայի Մարգարեից եւ Արաքից արված մեջբերումներում, այնպես էլ այստեղ Մատթեոսի ավետարանում Տերն ասում է. «Նայեք երկնքի թրջուններին, ոչ աչքերով, այլ մտքով քննեք ու հասկացեք, եթե հույշ հետին արարածների մասին Աստված այդքան հոգ է տանում, որքան խնամք կտանի նաև ձեզ համար։ Եվ թեև նրանք բնությամբ են այդպիսին, սակայն մարդն էլ կարող է նույնը անել անznիշխանությամբ, որովհետև մարդու բնությունն էլ է անznիշխան։ Ոստի Տերը չասաց, թե տեսեք, որ թրջունները թրջում են, ինչը մենք չենք կարող անել, այլ թե չեն վարում, ինչը եթե կամենանք հեշտ է կատարել եւ օրինակ են Մովսեսը, Եղիան, Հովանես Մկրտիչը եւ շատ-շատեր։ շատ, -շատ Մեկնիչը հուշում է. «Տես նաև այն, որ չասած թե չեն վաճառում ու շահ ունենում, այլ թե չեն վարում, որ เป զի ցույց տա, որ մշակությունից բացի մնացած ամեն ինչ ավելորդ է, եւ նաեւ մշակության հոգսնել է պետք Աստծուն հանձնել եւ ոչ թե չմշակել»։ Սակայն նույնիսկ եթե չմշակենք էլ, այդ դեպքում էլ երկնավոր հայրը գիտի կերակրել ինչպես թրջուններին եւ Իսրայելին անապատում կամ Կանանի երկրում 7-րդ տարվա ինքնաբերությամբ։ Չէ որ դուք ավելին եք, քան նրանք, ասում է Տերը։ Մեկն իջը մեկնում է, իսկ ավելին ենք, որովհետև Աստծո նմանությամբ ենք ստեղծվել եւ խոսքի պատկերով պատվել, եւ որովհետև հարության հույսն ենք ընդունել եւ վերստին հրավիրվել անմահ կյանքի վիճակին։ Եկեղեցու հայրերը կոչված են ավետարանել եւ մեկնել Տիրոջ խոսքը, որովհետեւ խոսքի մեկնությունը կարեւոր է չշեղվելու ասելիքի ճիշտ իմաստից։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին թեմայի շուրջ զրուցում ենք Հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի Իջևանի հովության Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Աբել Քահանա Քարտաշյանի հետ։ Հանձնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր հայր մեր ռադիոյն կնդիրները բարբերաբար հարցեր են հղում մեզ եւ մենք փորձում ենք նրանց համար բարձաբանումներ տալ թե ինչով են հետաքրքրված եւ մեր հերթական հարցերից մեկը վերաբերում է վաղվա մասին չողոքալու հանգամանքին երբ որ սուրբ գրքում գրված է որ պետք է օրով ապրել եւ ոչ թե վաղվա համար մտահոգվել կամ ապագայի համար մտահոգվել եւ նույնիսկ օրինակ է բերում երկնքի թրջունները միթե մտածում են թե վաղը որտեղ պետք է դնեն գլուխները ինչ ասել էլ կուզի այս արտահայտ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր ռադիո ընկերները հետաքրքրված են Աստվածաշունչով։ Սա ինձ համար ամենակարևորն է։ Այս առաջին հերթին ֆիքսենք, փառք եմ տալիս Աստծուն, որ մարդիկ անկեղծ հետաքրքրված են Աստծո խոսքը հասկանալու, կյանք դարձնելու, Աստվածաշունչ մատյանով առաջնորդվելու։ Եվ այսպես այդ տեղին շատ տարանթերությունների տեղիք է տալիս որովհետև մարդկանց սխալ ընկալում կա, որ քրիստոնյաները պիտի լինեն անպայման չքավոր մարդիկ։ Այդպիսի բան չկա։ Այսինքն Աստուն հավատացող մարդիկ պետք է չքավոր լինեն եւ ինչ որ չքավորության էլեմենտներ ունենան եւ այլ եւ այլ։ Չէ, ուղղակի պետք է կարողանանք լավ հասկանալ, որ Աստծո համար շատ կարևոր է, որ մեր միտքը, մեր մտածումները, մեր սիրտը նյութի վրա կենտրոնացած չլինի այս ամենը ավելի լավ ընկալելու համար մեր հայրերը ասեցին իրարից տարբերվում են ունևոր մարդիկ եւ մեծահարուստ մարդիկ այսինքն մեծ հարստություններ ունեցողը։ Հարուստ մարդիկ, մեծ հարստություններ ունեցողը, դրանց մասին ավետարանում ասված է, չէ՞, նույնիսկ ասեղյանց խողանցնել հիշում եք։ Այսինքն հարուստ մարդկանց սիրտը հարստության մեջ է կենտրոնացած։ Ամբողջ մտածումը իրենց կիզակետը մտածումների նյութն է։ Իսկ Աստված մեզ հորդորում է, որ կարող ես ունեցվածք ունենալ, բայց դա հարստության չվերածես։ Երբ որ դա հարստության վերածեցիր, այդ ունեցվածքդ հարստություն դարձավ, նշանակում է սիրտդ կապեցիր այդ ամենին։ Աստվածաշնչում Աբ รา համը չափազանց հարուստ մարդ էր։ Միայն մատակ էշերի, ոչխարների, եզների քանակը միայն որ լսում ես, այսօրվա հասկացողությամբ շատ հարուստ մարդ էր։ Եվ Աստված օրհնել էր, որ այդ ունեցվածքը աշխատանքով ունենա Աբ รา համը։ Այսինքն հավատացյալ լինել չի նշանակում լինել անպայման աղքատ։ Այս օրով խնդիրները լուծելու հարցը վերաբերվում է նրան, որ մենք կարողանանք մեր պատկերացումները կենտրոնացնել մեկ օրվա շրջանակի մեջ։ Ինչ պիտի ուտեմ այսօր, ինձ կերածս բավարար է, հարկ տամ աստուն այդ ամենի համար։ Չմտածեմ կուտակելու մասին, չմտածեմ հոգս անելու մասին։ Գիտեք, հոգս անելը շատ անգամ մարդկանց մոտ աշխատանքի հետ է ասոցացվում։ Մարդկանց մեծամասնությունը այդ հոգս չանելը շփոթում է աշխատանք չանելը Հոգս անել նշանակում է, եթե փոխաբերաբար ասելու լինենք, երբ որ տանեմ ծորերը ցանեմ, հաջորդ օրը գնամ արտի մոտ ու ասեմ, անմիջապես աճի ես քիչ աճում ես, հոգս անեմ։ Այսինքն մտածումներ, ավելորդ տվայտանքներ, այդպիսի բաներ չպիտի արվի, որովհետև քրիստոնյան պիտի հասկանա, որ ամեն մի աշխատանք իր պերիոդները ունի, իր ընթացքները ունի։ Սկիզբ, ընթացք, հասունացում, ավարտ, ինչքան էլ շատ ուզենանք, չպիտի կարողանանք այս գեղեցիկ իրականությունից կտրվենք որովհետև հիմա պիտի քաղենք խաղողը, հիմա պիտի ճսնենք, հիմա պիտի գինի սարքենք։ Չենք կարող այդ նույն բանը անել ավելի շուտ։ Ուրեմն հոգս չանել չի նշանակում չաշխատել աշխատել, բայց սпасել մինչև Աստվածային օրհնությամբ աշխատանքը իր վաստակը կստանա։ Նաև ասում է, որ աշխատողին Աստված տալիս է, այսինքն մենք աշխատանքի արդյունքով ապահովագրում ենք մեր վաղը։ Այո, բայց մեր սիրտը չենք պահում վաղվա մեջ Մեկ օրվա հոգսերը մեզ բավարար են, բայց շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա աշխատանքի գինը։ Մեր Տերը ինքը հյուսն էր, եւ այդ աշխատանքով ընտանիքի խնդիրներն էր լուծում, որտեղ Հովսեփից էր սովորել։ Կամ Պողոս Արաքյալը վրանագործեր, Քարոշցության ժամանակ ասաց որևէ մեկիդ հոգս չեմ դառնալու։ Իմ ձեռքերով պիտի աշխատեմ։ Նստած վրան էր գործում շատ կարևոր է որ մենք աշխատանքի հարկը իմանանք, որովհետև աշխատանքը շատ կարևոր իրողություն է մեզ համար, որը մեզ դուրս է բերում ծուլությունից։ Աշխատանքը ծուլության դեմ պայքարի միակ միջոցն է։ Մարդիկ շատ անգամ ասում են, բա ինչպես պայքարենք ծուլության դեմ։ Աշխատելով։ Տեր հայր ու մի ծայրահեղությունն էլ կա կարծես շատ կուտակելու այդ ձեր ասած մեծահարուս լինելու հանգամանքը երբ որ Տերը նաև խստիվ կերպով զգուշացնում է հորդորում է որ գանձեր մի դիզեք երկրի վրա այլ երկնքի մեծահարուստի առակը ունենք Վարդուհի ջան որտեղ շատ հստակ ասվում է 7 անգամ մեծացրեց շտեմարանները, այն ինչ կարող էր այդ ունեցվածքը ինչ որ որ ստացել էր, ընդունել որ Աստծուց է եկել, այդ վերջի շատությունը եւ մեծ սիրով կիսվեր բարեկամների, մտերիմների, գյուղացիների հետ։ Չէ, մարդը որոշեց կուտակել։ Եվ ասվեց, որ ով ան այս երեկո պիտի հոգի տաս մարդու վիճակը վայտանքի մեջ, տարակուսանքի մեջ, բա ինչ պիտի լինի այսքան ունեցվածքը, որ կուտակել է մեզ ամենի հետ։ Ուրեմն նյութը ստեղծված է այս աշխարհում լինելու համար։ Նյութը ստեղծված է այս աշխարհում իրեն միջոցով շատ ու շատ բարի գործեր անելու համար, ոչ թե կուտակելու եւ պաշտելու համար մեր Տերը խոսում է նյութի աշտամունքի դեմ, որ նյութ ստեղծելը, նյութական արժեք ստեղծելը, նյութական բարօրություն ստեղծելը երբեք ու երբեք չպիտի մարդու մեջ առաջ բերի կախվածություն այդ նյութից եւ աշտամունք։ Տեսեք, 5 տակարից մի ուրիշ դրվակ, երբ որ Մոսեսը լերը բարձրացավ Աստծո պատվիրանները բերելու, ժողովրդի մեջ ինչ տեղի ունեցավ։ Անմիջապես Ահարոնի միջոցով Ահարոնին էլ կարողացան իրենց ջրերը գցել իսպես ասած եւ ոսկե հորդ ծուլեցին այսինքն այս բոլոր պատկերները շատ մեր ներքին հոգեբանությունը բացահայտող պատկերներ են կարելի է աստվածաշնչյան պատումները շատ པարզունակ ընկալել առաջին հայացքից կարդալ եւ ընկալել այդպես ինչպես որ գրված է բայց սրա մեջ մեր մարդկության պատմությունն է մեր մարդկանցս պահելաձևի հանրագիտարանն է աստվածաշունչը Դրա համար խոսքի սկզբում շատ ուրախացա, որ շատերն են հետաքրքրված Աստվածաշունչ Մատյանի խոսքերով։ Բարքաստու։ Օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Նրանք, որոնք ասում են, թե Աստծուն են փնտրում, սակայն նպատակ համարում երկրավոր նյութական արժեքները, իրենց շահն ու հարստությունը, որոնք անցողիկ են, ինչքան էլ հոգևոր ճշմարտությունը լսեն ու տեսնեն, միևնույն է, չեն ընդունի ու դրանով չեն ապրի, որովհետև ուր նրանց գանձերն են, այնտեղ եւ նրանց սրտերը կլինեն։ Տերը գանձասելով մատնացույց է անում մարդու բարի ու արդար գործերը, իսկ սիրտն այդ բարի ու արդար գործերի գանձարանն է, մարդու սիրտն անանց գործերի գանձարանն է։ դարձն է եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք ներկայացնում հատված Սիրակի իմաստությունից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Ով դիպչի ձյութին, նրանով կշաղախվի, եւ ով շփվի ամբարտավանի հետ, նրան կնմանվի։ Այն, ինչ քեզնից ծանր է, մի վերցրու, եւ ով քեզնից հարուստ ու հզոր է, մի եղիր նրա հետ։ Ինչ հարաբերություն ունի կավե սափորը մետաղյա կածայի հետ։ Սա հարվածում է եւ այն փշրվում։ Հարուստը զրկում եւ ինքն է սպառնում։ Աղքատը զրկվում եւ ինքն է ներողություն խնդրում։ Եթե դու նրան պետք լինես, նա քեզ կօգտագործի Իսկ եթե պետք չես, քեզ կլքի։ Եթե ունևոր ես, նա քո ընկերը կլինի։ Քեզ կքամի եւ չի էլ կարեկցի։ Երբ քո կարիքը ունենա, կմոլորեցնի քեզ, կժպտա երեսիդ եւ հույս կտա քեզ։ Քեզ հետ կխոսի ազնվությամբ եւ կասի. «Քեզ ինչ է պետք» ու քեզ կամաչեցնի իր հյուրասիրությամբ, ինչև որ երկու-երեք անգամ կողոպտի եւ ապա խափի քեզ, որից հետո երբ տեսնի քեզ, կարհամարի ու երեսը կթեքի քեզանից։ Զգույշ եղիր, որ เป զի չմոլորվես եւ մի նվաստացիր քո ուրախության մեջ։ Եթե հզորը քեզ հravirի, խուսափիր, եւ նա առավել եւս սպնդելով կհravirի քեզ իր մոտ։ Շատ մեջ մի ինքիր, որ չվրընդվես, ոչ էլ շատ հեռու մնա, որ մոռացվես։ Մի ձգտիր նրան հավասարվել եւ մի հավատա նրա երկար խոսքերին, որովհետեւ երկար խոսքով նա քեզ կգայթակղեցնի եւ քո երեսին ճպտալով կքննի քեզ։ Անողոր մենա, ով չի չափավորում իր խոսքը եւ չի զգուշանում տանջանքից ու կապանքներից։ Ուշադիր եղիր։ Յուրաքանչյուր կենթանի էակ իր նմանին է սիրում եւ յուրաքանչյուր մարդ իր մերձավորին։ Յուրաքանչյուր մարմին միանում է իր տեսակին եւ յուրաքանչյուր մարդ հարում իր նմանին։ Ինչ հարաբերություն կարող է լինել գայլի եւ գառան միջև։ Ինչ խաղաղություն կարող է լինել Բորենու եւ Շան միջև եւ ինչ խաղաղություն հարուստի եւ աղքատի միջև։ Արյուծների ворսը անապատի վրայի էշերն են։ Այդպես էլ հարուստների կերակուրը աղքատներն են։ Հպարտի համար արգահատելի է խոնարհությունը, այդպես էլ հարուստի համար արգահատելի է աղքատը։ Եթե հարուստը վտանգվի, բարեկամները նեցուկ կլինեն նրան, իսկ երբ աղքատն է ընկնում, ծանոթներից իսկ հեռու է վանվում։ Սխալվելիս հարուստը բազում պաշտպաններ է ունենում, իսկ աղքատը եւ ոչ մի Հարուստն անմիտ բաներ խոսեց եւ նրան իրավունք տրվեց։ Բայց երբ աղքատը խոսեց, դատապետեցին նրան, թեև նա խելացի խոսեց, բայց նրան տեղ չտրվեց։ Երբ հարուստը խոսեց, բոլորը լրեցին եւ նրա խոսքերը մինչև երկինք բարձրացրին։ Աղքատը խոսեց եւ ասացին. «Սա ով է»։ Իսկ եթե նա ասայթաքի, ավելի կհրեն նրան։ Թե բարիք եւ թե չարիք գործելիս մարդու սիրտը այլափոխում է նրա երեսը։ Բարի սրտի նշանը զվարթ դեմքն է, բայց իմաստության գյուտը արդյունք է տանջալից խորհրդածության։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայրաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի Իջևանի հովության Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Աբել Քահանա Քարտաշյանը։ Դուք լսեցիք նաև հատված Սիրակի իմաստությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք